Bütyek beltzak. Beñat eta hartzen. Aztizken oz. Bost seieta. Uskal iratietan. hotxan, gila behazaliak asteazkena gira eta bai, orkuan plixiago izanen dira bai kizun hau, ebe bai bainat ez behitug hor beraz bea aiko nizala uentxo hunetan, gu menuan aldetik ez kanbiamenik be, atabalen berri bilduko dugu edo zabaltuko dugu guk atabalek sartzezun baite bai eskaintzen deiki hoien artian eh, gojira taldean ikusteko pada eskeniko deizegu zenta dakizien bezala edo hartu izien bezala ustegu nintzen kontzertian ez da habo lekuik eta ustialin beste bat eskeniko beiti hor gojira taldekuak beraz hoigio aipatuko eh, dutugu beraz joku du sartzen ula eskeniko dutugun ageiko egunko kumita nur dukegun, ebe izena jurgi ekiza dukegu eta haue Willis Drummond taldeko ahotsa eta gitar jolia da, diska berria elkidi eta diska, huntaz sola gira jurgi ekin, adi bai entzunen eh, dugu hor eh, atzo igandena hitz egin bali maduzie behin zin guztu bat ara, entzuteko oso ikastunda juntan eta hirrentzeko bizatu bezala xabi horri kenen dugu topo pasen dien agendako hitz ordu zunbaiten zabaltzeko. Eskuko telefona ez zabaltuko, ni hau behin izeta gorri zanen dena egitia, tekso eta beste ihardestia, eta hor ikusiko duzi, eh? Seger batek badila telefona hor eta hasiko zein dela mesu igorten mena zer dugu. Hola dela, ilhargi betia dugula, aste azken huntan eta horri lotuk, be, punki talde batekin aintzina junen eh, gia, eh, talde honeko ez tutuzte habo konzertuk emaiten dinez, azken urte eta bizpahiu eman zuten hor, nafartarrak dutugula erriber berakoak piperak eh, taldia, kantoe jabosenake erderaz espainulez kantatzen badutie, juntan uskaz aidia ilhargi beteaekin zer egitzen den asteundar juntan. Asteundar batez hitzak entzunitzazie hunak behitia piperak. Piperak. beraz, piperrak eh, taldia ginila hor, behatzen ilargi betea kanto ekilan, ere eh, untsa hasi gula mankisun hoie, beha mankizun hirentuko dugula topo pasekin ujatu bezala, agenda, me mail batu kenbeitu gue eh, bai uh, hunat helarazik, hitzordu zunbaiten, aipatzeko pentsu dute, hitzordu hau bai xabik xarisek, aipatuko deikula, bena bom, hor dutano, aipatuko dutala, neskinegun huntan abentian batantiatola gaztetxan iparaleko kontzertia konzertia, haintzina jarrekitzen du, aipatu gininea Donora Pauleko gaztetxean izan zelaik eta horraldi juntan beraz azparnen eskaintzen deik eh, hamarret nunetaik aintzina hiutalde horri zanen eh, dia Torri Donibane lohitzunetik The Looker ziburutik eta Luz de Puta ondara biatik beraz hoik azparneko gaztetxean eta zieke bai eh? zian hitzordiak ahazten behitutu edo xabik ez aipatzen ebe nahi behitutzi erraiten ahal deizkizie mailua telaraz ize eh, irrati euskal irrati eta edo euskal irratietako irrati bat eta betiar beltzak betiak beltzai bai zabalik eta guk zabaltuko dutu edo herriko bestake bai us ez behitia ipatzen eh, eta bom Mentuz gutxe behitia, sibu hon bat bai guan oigun hoietan, bena bon. Hale, hain zina dugu, behala uh, Willis Drummond diskaz gia mintzatuko, bena hanartian ebe hitzor du, zun baitekin gia junen. Ehm. Petrolio merkearen bukaeraz hitzaldiak. Petrolio bukaeraz hitzaldiak giso beto ikerlariarekin. Gure gizartean irauketa gertatzear da, transizioa ulertu eta gaurdanik antolatu. Azaroaren hogeita bederatzean ostegunarekin. Arratxeko sortziak eterditan du niban elogitzunen. Griorri lazardin gelan. Azaroaren hogeita magian ostiralarekin. Arratxeko sortziak terditan dona paleun. Zerbitzu gunean. gunean abenduaren bata larun batarekin, arratsaldeko iruetan bai honan, atxeteren eta Notre Dame de Landeko aeroportuaren kontrako baraualdiaren kari, bizik, Manu Robles Arangiz Fundazioak, eta aldaka gaztetxeak antolaturik, sartzea urririk, ere sartzea aholkatua da, deitu 0 bost, bost bederatzi, bi bost, sei bost, bost bi, edo info abildua bizimugi.eu. Hitzordu hoi hartuik guen kumitan gana junean gia eta Willis Rumon taldeko ahotsa eta gitarra dugu jurgi ekiz. Arrasti hon. Beraz, ziekin aipatuko edo hiekin, eh, hi hau hiz gaurkuan, bena, bom, eh, Willis Drummond. Taldia, diskaberria plazaratu behitu zi, atzamaitan halbaita eh, gune desberdinetan eh, salgai, eta euskal hauetan eba izoketan. Eabazten beha behazalek, hasteko ebe aurkezpen bat, eh, oroitzap, kepen zide, nurzide, zunbait eta nuztik hasik ziden? Taldea jozu. Bai, bai. Uh, taldea, hasi ginen, an gauden bezala, eta eta beraz bibiat zazpian atera genuen lehen diska, eta hor, uh, astean, uh, publikatu dugu alabe diska gure bos garen lana. Ara bos garen diska zazpi urtez, egitmo azkar batez bat hola talde batentako entako urtoz diska baten elkitzia? Bai, azken feinean, eh, xatu gira, beti entzina jatea, eta azken feinean, bost urtez, urtez, eman ditugu berriun, kontzertu konzertu baino gehiago uste dut, eta eta bos diska ateratu, eta, eta goguarekin horrela eh, segitzeko, eta, eta kanpora joteko ere. Bon, diska berri hau, A ala B izenekoa zer da hoi, nostalgia minibat, kasetei pentsatzeko? Bueno, adin, adinaren zerbait zeurazki, da, da diskaren uh, abesti baten letra feizena, eta, eta besti honek, kantu honek kantat, eh, kontatzen du piskat nolaz eh, adin batean edo bizitzako momentu batean eh, behartua zira azken finean eh, or, uh, beti baztertzen dituzun edabakiak azken finean hartzea eta eta hartzen zira usu ez dela irugarren biderik baizik eta bi aukera a, alabe. Horrea, siz, aipatzen, eh? baten izena edo zer aipatzen zin, hor hamar kanto eskaintzen dituzia diska berri huntan, zertaz mintzodia kantu habusienak? Ba, uste dut, hori segiten dugula pixkat uh, orain arteko bidian, beraz badira gauza gaski eh, pertsonalak, edo sensazioak, edo ez dakit, edo, pentsamendu batzu ere, eta eh, geneko pertsonalak, eta nasia beti uh, kezka sozial batzurekin, hor, uste dut, usun asten ditugula biak, eta tanik nik normal atse baten dut, zentazken feinean gizaki batzu gira, beran gizarte batean, eta beraz, beraz batak batu badu beti ikustekoa bestearekin. Igan urteko diska plazaratu zuen gorri-gorria zela eta aurtenkoa beltz-beltza, hoi zer da erraiten behituzie, sentimentu eta hoi beltz ikusten duzie urtenko urtia edo... Hori izan da, hori diskaren eh, fean, hori portadaren ideia guria izan da gutxi gara bera ezartza horako A bat alde batean eta B bestean. Badan gero lan egiten dugu uh, iruneko artista batekin, eh, Ramon Zabaregi, eta, eta berari aipatu genion eh, diska, diskaren diseinua lantzea eta letrekin eta ideia eh, astapeneko ideiarekin uh, berak robosatu zuen olako lan bat egitea eta sakondu nahi zuen pixkat ALAB histori hori suri eh, belzaz eginez eta beraz hori dualitate hori uh, sakonduz. Hor galto bat kantoia ilotuk ez dakiat, Willis Drummond taldia hor inglesezko izan bat ba, da izen uh, non propre, ez dakit erraten hori, norbaiten izena, eh, pertsonai bat, or, eh, telesedieko uh, bat, eta beraz, bai, izen hori hartu genuen, beraz, badu ematen du ingelesezko izen bat, ben ez da, ez da benetako izen bat, guk ez bai genuen ikusten untxa... uh, eh, euskarazko hitz bat erabiltzea ere, eh, hola, uh, beste, uh, beste idei bat zen uh, norbaiten izen hartzea. Ez hor, erraiten atz, eta wala, Willis Drumoa ikustin, ez zegoi pentsatzen, mentuz kantoiak euskaz emanen zela, edo diskaen taldia, edo taldian izena bezala, mentuz inglesi hilat junen zineztela, mehaz, hor, kantoi guziak euskaz emaiten dututzie, eh? Ah, bai, bai, euskaraz kantatzen, eh, eta euskaraz idazten, eta egia errateko ez dugu sekulan txatu eh, beste, beste manera batzean egitea ere, eh, ez uh, dakit, gure euskuntza da euskara hori zehuk, eta gainera uste dut uh, idazteko momentuan eta hori, uh, nik, uh, fean, nizgu euskararekin, hori, Eh, lan egitea eta zakita, beraz, eh, beraz, ez dugu, egiarrateko ez dugu sekula dene beste bide bat eta eh? beti eh, argi izan dugu Euskaraz nahi genuela kantatu eta idatzi eta, horrela egin dugu astapenetik. Hor, Euskaz kantatzea, geho diskan ikusten ja, be kantoiak Euskaz agertzen bena geho, be frantsesez, espainolez eta inglesez, itzulpenak egiten zela zer da hoi publiko zinez zabala baitu bai, fe, eh, publiko zabala bat dugu ezakit, nahi dugula bai, eta uste dut eh, ez dugula bakarrik eh, jende euskaldunari zuzendu nahi, beraz, gu nahi dugu, nahi dugu bizi giren bezala, eta euskaldunak izanki nahi dugu euskaraz, euskaraz kantatu eta euskaraz idatzi, nahi importantea da, ustez euskal musika ez bakarrik izatea euskaldunei zuzendua, baizik eta beste, beste izkuntzetan ari direnei ere, be, ustez, alde batetik jende gutxiago unkitzeko, segur da, eta beste aldetik ere, berba, erakusteko euskara ere eh, eh, erabiltzen era, gauza unibertsala egiteko, eta, eta benetan unibertsala bihur da dila, untxada jende gutxiak ulertza, beraz beti zartzen ditugu uh, itzulpenak, bai frantzesez, bai espanolez, eta bai inglesez, hola, hola nahi duenak, mu, musika kunkitoa dena, nahi, nahi baduzu, e, joaten alda gero e, sentsuaren e, ulertzea, ulertzea. Hala, importanta dena gian, eh? goi agitzen zaikuna, enik eh, hasian bezala inglesei tutik jakin, ingles taldiak entzun kantatu eta geho hitzak eh, ez jakin ze kantatzen dugun, eta zumaitoliz bitxe egiten dik. Bai, eta batzutan <laughs> eman zu decepzioa ere. Bai, bai, bai. bai. <laughs> Zer duzu nahi beste baitatzen, <laughs> bai, Hora, ipatiko jagu, eh? konzertiak nun ikusten halko zutiegun, baina haintzin ipatiko jagu, ebe eh? emandako konzertu zumaite hor ikusi behi zutiegu, be azkenik, eh? Bet, bekatu bezalako festivalan, eh? nun uskal herriko momentuko talde handienak hor eta ziak barne, eh? ez esnebeltza ze amaiz, huiliz eta Zuluak me horrez gaine bai gazte azkena festivalan, nula, nula ikendu parada hoi uh, eh, jutzia, zenta ez duk hainak izan behar ez, azkena rock festival batetan bezala jutzia. Bai, uste dut, josta, josta, josta, konzertuak emanez, eta konzertuak emanez, gure izena beskat eh, orain entzuten da gehiagutan, eta az, azkena rock festival horretan, eh, beti izan dute eh, helburu bezala saiatza zenbat euskarriko talde zartzea, eta, eta beraz, behar, izan izan dugu gure izena eritsi bada mai eta, eta an, handiotzeko aukera izan baitugu. bekaturena gu bizikonten genian horrekin, zenta izan da beskat, Eh, gaualdi bat eh, erakusti nahi zuten biskat eh, euskarazko sorkuntzak ere basura lekua olako aretoan dietan eta eta gu areta kontentago ginen zenta zenta ginen iparaldeko talde bakarra eta horre erakusten genuen ere iparaldea bere badera sorkuntza bat euskaraz eta eta, eta hortaz, hortaz arru biskat eta hantzi jaten ebigerren galtua <laughs> nuni nago, bai, eta bai, eh, hor, um, beraz konzertu handi hoik eh, emanik, uh, agian, eh, hor bizkaiela teltu behizide, ikusten ahaldu zi, e, eh, Bilbao Bay Beka Laif, uh, gustoko ikinen zunean, handrotzia? Ba, biztanda, guk, egerreteko guk mai, maite ditugu lako konzertua handiak, eta badu, bozu zu esperientzia politar, bada diende anintz, bada, tekniko ere baldintzak biziko didata hori, baina ez diogu ere, ez diogu ere lentasuna ematen guk badugu gustuko ere mugitzea lekutxikiagoetan eta eta beraz ez diogu uh, eh, lentasuna ematen, uh, biztan da pozik inateke bebekan diotzea zen eta aukera polita da olako festival handi batean diotzea, Baina segitzen dugu jotzen uh, betiko geretan, uh, lasta joko dugu tolosako onberenean, kasantzukietan, baita gaztetxe batzutan ere, ez da denetak egiten dugu eta horrela segituko dugu ne ustez. Bo, hasi, izan ez, eh, hor, eh, hitzordu baiten berri zabaltzen, non ikusten halko zutxe gondoko hilabetetan? Beraz, hor, beha, digida, be, bete-betean hor, eh, aurkezpen bidan, Beraz, hasten gira, hasi gira eh, kanpo hor Galizian eta Madrilen uh, hilabetean, eta hor hasiko gira Euskal Herrian beraz lehen data eta guretzat pixkat importantena pixkat kaleratze besta izan baita da elduden uh, larun batan, abenduaren eh, lehenian, hor eh, Durangoko gafantzukian. Uh, eh, dugu uh, lagun batzuekin, mutur bez, hor hoka egiten dutena, eta gero DJ bat uh, Saul muzik eta hori pasatzen duela bizki ontsa ezaren da, ene ustez. Uh, eta gero, uh, gero mugituko gira be, azokan, me hor diska horrezteko gehiago, beraz zenbat kantu joiko ditugu behan ez da behetako konzertua. Eta gero konzertuak berak izango dira amalauan tolosako bomberenean, ogoita bederatzean ondaruko kafantzukian, urtarriaren lauean gazteizen, uh, eh, Eldorado gelan, uh, bostean ilunian, Akelarre uh, eh, tabernan, eta gero uh, amarrean uh, bilboko kasantzukian. Eta bilbotik joan gira bidatxo bat horrematera Frantzia eta Inglaterran, zenta badugu konzertu bat Londresen amabian, eta beraz hori uh, haintzin eta horren geroztik joko dugu uh, Frantzia estatuan, amaitzeko berriz eskalerian, manan aliontan uh, eh, ipar beraz gure aurkezpen data ipar aldean izan da urtarriaren uh, eh, emezortzian miarritzeko eh, atabalan. Hala eguki beharko dugula bela zian konzertiak ikusteko hor Londresa tarte junean uh, zidela jotzea, hola gaiten dela izer da Londresan areto handi batetan edo statu tipi batetan? Eh, Eskaleriti kampo biztan da, jose dugu beti gauza tipiago batzuetan, salbu behar bat Hor da, Euskal, euskal Etxeko jendeak du antolatzen, uh, gero ez da Euskal Etxan izanen, uh, ez dut uh, gelaren hor bulian, me, uh, bon, uh, leku polita da, ez da, ez da ere taberna bat, da zinez uh, konzertuan eto bat, hola, beraz, uh, kuru estatean diarekin ikusteko zeharra dugun uh, Inglaterran. Arabera, beraz, horre, irrentzeko orkestu dukanan abea, leku eh, izan dadin gaztetxe, kafe antzoki, eta bezalako musika geletan, aizadea gaur egun eh, taldentzat, ebe guniak atzamaiteko, konzertik egiteko, eta surtut gune hunak, kalitate hun bat eskaintzen jena, ea surtut aldetik ba, egiteko hemen iparralen bizki zaila da. Eh, Egoaldean badira onko horrein aukerak, zenta badira gaztetxean eh, aski handiak, beraz, nun antoatzen dituzun zure gauzak, eta gero badira gela hainitz horra erabiltzen dituzunak, eta sarrerak atxikiz taldean zat, beraz, beti biltzen alda. Eh, gero, eh, gero ta zera bada betetzea gela handi hauek. E, eh, ipar aldean aldiz, e, zut ba, badela arazo handi bat, zenta badira gaztetxeak, eta batzuek e, edira bai, lan talan urte osoan gauza kantoatzeko, baina ez, ez da beti leku egokiena konzertu bat egiteko eta gero tabernak baziren batez ere bai honan, or, eta orain gero eta zailagoa da egitea zen, eta badute kubrofeu delako bat, hor amaretan ezin da ahabotxik egin, bezik komplikatu da, eta gero batez ere falta, falta dira iparaldean uh, eh, neurionekok, eh, neurioneko gelak edo aretoak, eh, guk pentsatzen dugu beti falta diela berreun eh, pertsonako gauzak, nun jendeak antoatzen aldituen bere gauzak bere aldetik, ez berba atabal bezain handia, beran ez, ez osatu bat bezain tipia, zerbait uh, neurionekoa, eta hori ez da posibil egitea. Egia errateko baionan bazen olako dinamika bat, hor, la susrok elkartaren inguruan beste bat zurekin, eta erriko eh, zinegin zuen utziko zula lokal bat, hor, kapela zahar bat, eta hori, eta azken fitan trentxaren bidez, diakin dute, gironet eh, jaunak, eh, azestatu zuela plana, eta aldeman zuela hori, lokal hori formakuntza egune bat egiteko daztakitze, eta, eta berriz ere, musika, eta batez ere, euskarazko musika, Jokoz kanpo egoten da honan. Ara, bai, unan edo kostan, eh, boa tabali zanki, me barnek aldean, eh, agian behar barnek aldekuk, ebai, eh, eh, kontzertu eta gozatzeko padabik handezagunez? Eh? Bai, eta gainera nik, egiarrateko joan anudan, denoko joituko gira, izan zela okupazio hori or, eh, San Michelen, or, uh, eh, eh, Ostibarren, donestiko errian, eta, eta hor, elakutsi, honek zuen segidan, nolaz leku jendean eskuetan bain bazen, segidan posibe proposamen kultural bat egitea, konzertuak, ez baki konzertuak, antzerkiak, olako hausak, eta gara hor bagenola tresna bat, bon, e, gutxi gutxi iraundu, beran behar ba, nik asmoa dut berriz uh, eh, irekida dila laster, bainan, uh, ere, eh, uste dut erakutsi duela, en azken finean, ez dela dinamika falta, ez dela proposamen kulturala falta, eta ez dira esorkuntza falta, falta da, da tresna batzu diendeari egokia, eta bai diendeko uh, ere, hor uh, honekoa. Eta azken galtu bat, musikaz bizitzia posible dea gaur egun. Gierreteko zaila. Gu ari eh, adigida horretan, eh, bauzu, taldea baizik ez dugu egiten, man ez, ez dugu ezkida untsa bizitzen, <laughs> ezkida ez bedazten honekin. Baina, bon, gira xantza dugu bakerik hori egitea, uh, gero eta da, zenta edo, edo, edo zein leku tan bezala, azken finean, nabauzu zinez untsa biziz musikaz, edo ezan barretu proiektu ezberdin anitz, eta, eta bastutu hori lan bat bezala benetan egin, edo, uh, edo gauza komertzialagoetan sartu, eta gure, gure kontra asana, benen gure, zakit, gure egiteko manera da, ala ere, da gure gauza egitea, musikaz bizitzea, benen, benen gure musika proprio eginez, eta, eta komertzialan sartu gabe, beraz, bon, eh, xe urdez dela errez, benen segitzen dugu, eta albezan laster segituko dugu, ola. Era, beraz, behala seke, be, e, bakizun hontan entzunen dugula Willis Drummondan kantoño bat, interesatuk genek, josten ahaldela pentsu du disketx e, eh, hun gusietan? Baina, eh, diska orkestuen alda, iru uh, formatutan, bat badugu formatu digitalian, beraz, hori deskarratzeko da interneten bidez, hori da willisdrummond.bandcamp.com, beha horkitzen alda erreski googleen, gero, nahi baduzue diska uh, cd bera, Atzematen alda dendetan, bide biztan da, ba, elkar eta duzen eh, dendetan. Uh, eta nabe duzu eberba direktuki erosi, posibeda erostea konzertuetan, edo, eh, edo gure disketxeko webgunean, hori uh, eta hori eski merkeago da. Eta gero aurtean ere berritasuna da atera dugula diska binilo formatoan, las LP bat hor eh, eh, modu sarrean, uh, ganezagun. eta, eta hori ere aldiz ez da txematen al dendetan, baizik eta bakarrik zuzenki, beraz edo gurekin arremetan sartuz, edo bideutxen uh, webgunetik basatuz. Hala, nostalgiko, nostalgiko beraz vinil horrek ilan, eh, Ebe, Jurgi, eskertzen hait? Be, mila eskeranik zuei. Bai? Eta proposatzen dut hor, ebe diska berritik hartutako kantuño baten entzutia, nik entzun jate diska osoik eta hor, ebe tresna kantoia proposatzen dut. Haitu hona egin duta? Ba, be, untsa, untsa, egurra e, e, bateko biskat. Hale, untsa. Be, eskerik hane jurgi eta ondoko konzerti bat eta? Bai, zuri, gero arte. Zan untsa. Adio. gen eh, diska beretik karzuetako kantoia genila haur? tresna eta diska kiabazteko ba dutugula hor uh, beraz, eh, iganastin ibanek lehen diska eta badela beraz haitu jabazteko entzun duzia intzin gustu bat gugoko iken bat duzia beraz ez duda hoita sortzi, hoita bedatzen lantan, hoita zazpila deitzia bena intzine galtonio bat restatu dudala hor eh, be, guan elkarrizketa edo solasai lotuik eta beraz bigalto ba dutu dala hor ondoko konzertia nun emanen dien, ale laguntza batekin hasten, izan bizkaian dela eta beste konzertetan, horbiran egin die, Espainia eta Frantzia gaintik iganen dela, eta uharte, edo irla, hola gaitan da, bai, uharte bat eta junen dela bai jotzea, hanko, are, ebe nun, joko dien, ez du da, eh, hoita sortzi, hoita bedatzen, lantan hoita zazpilat, deit, eta zentako izanen dela, beraz, Willis Drummonden diska bat, beste galto bat, ebai baduta, la horre, gojira, azzauen, hoita hamarian izanen beita, atabalen ustiali juntan, eh? Osteguinin bazila bai konzertia hor Infest eta um, Armstrong edo... Harka izenekin furgo zailtasunak. Azta rong taldia ekilan, bena bon, hor neskene guneko, oste gunekuk eh, ez baita sartzea, iguk ostialeko bat eta hor maz redskin taldia ekilan aiko dia eta madelen. Beraz hor, galtu simple bat, eh, gojira taldiak azken diske eh, diska, ez egitzen bat fitxak ikusi dutu dela, eh? kost ezaik zer ikusten da eta zientako izanen diela, beraz hor, bi sartze binakaia, uh, eh, bi sartze behitia behizik, bi binaka junen diela, bi hotzuneko eta salhe, juiteko aldiz z, bi do bewitch hand eta z kated taldia koikaiko dia neskene ginean, eta hoien ikusteko bai, sartziak, ba, dutugula, hoita sortzi, hoita bedatzu, launtan hoita zazpirat deitzen ahalduzie, eta anartian, jarrekiko dugu muzika liabur batekin, hor junen behikia, eh? izanen den talde baten eh, behatzea eta hoik ditugu The Bewitch Hand. Hori gogoiko utala joia, kantoia hasi bezentzal Henroai telefonan bestepuntan egoitia bon parkamena eh, kantoia gogoiko duzagutu nahi sunien erbena bon beti lehen tartsuna, behazt aler eta hor badugu la bat, eh, arrestihun? Bai, arrestihun Nuntik gaitzen duzu? Le Cornetic Le Cornetic eta son izena? Emilie Emilie, jontsantzia <laughs> Bai, jontsantzia Bon, zertazia intelexatuk? Uiziz, rimonden, sedean, tako? Bai eta lehen galtzua durango nahi txikotxela... Txikotxela durango. Noiz. Ah, noiz? Ez, ez, ez, hoi, ez, ez, ez, ho, ho, ho, ho, ho, egan dizie, abentian bat, aneskin egin huntan, nik bai untxan zin Hala, ebe, emili, untxan, ebe, diska bat eh, zuentako, eta nuat nahi ziaz untxerka? Sibiuat, uh, eh, uh, eh, zaketxo. Edo gure irratin ebai, usten ahaldizugu, eh? Aizena pentsunizun hoile kornetik, bale. Ordin bai. zaudea mini bat, ara Emili eta gure irratian. Untxan, ebe bai. hanu ikanen duzu, ina hiduz bai, egiten gaiten haltzia. Adio. Eskerrik hanitxe, Emili. Izan untxan. Ara, beraz, eh, lehen eh, diska junike, eh? badila guan hor, uharte batetan aiko diela bai, hen birane, Frantzia eta Espainiatik intzulia egin ondun, uskal irilat jin haintzin, ebe, ez dutala uhartian izen gaitan, eta hiri, buru bat hor, aipatu behitu, eta asientako izaten halko dela, Willis Drummonden diska hoi, eta gojira zeba interesatuk barzide, deitzen hal, Dusie binaka, bedo, bisartze dutugula, beraz, deituko dina, ez dela bea junen, lagun batea bai ikumitatzen halko dila, atabaleat, ostial Ale juntan eta hor galtua simple zen, eh? afitxetan edo azken diskan zer agai da. Ale, haintzina jarrak dugu doidoia, eh? Uh, talde horrek ilan neskene gynin ikusten halko duzien atzo dedika TED taldia ekilan eta hat jurnahi balin bazide deitzia duzie eta eskeniko deizigu sartzik bihotzunez. dut Bewitched hand taldia gynila hor entzuten kantoian izena ez teiziat erranen luzeago eta komplikatu egi enetako beraz talde hoi eta delikat United taldia ikusi nahi bali maitutzi sartzik baditu gila neskin ez du da deite zazi hoita sortzi hoita bedatzu. Lantan hoita zazpilat eta zer eskinik izanen, zaizi aldiz Willis Drimonen zedeaz interesatuk balin bazide, behor henbira aipatu dila jurgik eta nun aiko dia beraz eh, eh, Euskal uh, Herrila jinaintzine, Frantzia eta Espainiaik itzulia egin ondotik, be deite zazi, atzaman balin baduzi eh, rialde hoi edo hiriburu bat etxerkatzen dutena eta zentako izanen dela beraz, diska hoi. Hoi, eta gudzira, zinteresatuk bazide. Ebe horre, hen azken diskan zer ikusten da eta fitxak ebai, eh? fitxatu dena kostaldian eta kostan eh, inguian fitxatzen behitia, hor tartez behitia, horra afitxatzea ebe zer ikusten da fitxetan eta hor bi sartze eskenik izanen, zaizi, are, tenoia intzina duala, behalasek uh, eh, xabiengana junengia, asendaen berri zabaltzea, bena intzin, ebe adi, eman atzo hutsi bali maduzie, jakin ezazie, da juntan behatzen ahal duziela, bain eskenik gunga jahnamek honetek intzina, igantian zazpionetan, edo uskalirateak puntu info web gunian, zuintalde orkestuko daikun aldi juntan, ebe... Mm, Ebe, ebe, panpik, ala izena ikin hor eh, eskapik. Ebe, fly life, eh, ez baiut gaizki eraiten panpik hobek iranen daiku. Musikaz kambiatuko dugu pixka bat, hau eh, talde rokeroagoa dugu, Texasetik heldu zaukuna, kantari neska batekin eta gero formakuntza normala eranen dugu, bi gitarra, gitarra pala eta bateria, eta New Horizon deitzen den beren eh, diska berri hau, irugarren dute Broken Wing deitzen da, taldearen eh, kantu berri hau, Fly Leaf. Fly Texaseko taldea ginuen hemen Fly deitua eta neska kantari ono unekin artetik erteko. Eskerrik anitxe, pampi eta horrek anik begoi guzte, behoi, sorpresa bat bat dugula, eh, telefonan beste puntan, ebe eh, sigur han haidu zineztela, arrasti hon? Arrasti hon? Untxan hiza? Beta hi. Ez duk asenditzen hutsune bat eben irratian. Ah, hik sen ditzen, hik gure, nik ez teatu itxan hik ditzen ez? Ez, hik kontent izi izan lehkin ordein. Be, ez, mena bohan, pentsatzen jat, eh, hientako uh, gogo hago dara, se gure. Hai, hoi, se gure. Odeantzen aldetik... Hori kesatzen izan ordein, haste honetan. Egin eh, hoi, egin hoi, eta ho, odeantzen aldetik eba ikusten jago, hakik behar ginean, hiekin bai. telefonaz hasi hastapenetik, jentia eskapi du, media metrila deitu jat bai. eta errandie. Bost honetan, bazela, ez dakatzun bat behaz eta emankizuna intzina joan, eta aphaltzen eizela. Ha? Hainik ez torazten ez? Bom, hasiko hiza hanlani nordin? Ah, ba, sigure eh, bai. Hartuko eh, haie? E hor, elkinuk ez dakartzen dako nul egiten dien igabe hor, eh? Ege? Ah, ba, heben bezala, heben ebe juhitsuni asenditzen diagu. Bai. Behaz ala irraiten ahaliat, eh, Franz Troan hizala Euskal Herri peibazken eta eh, erranek izan dela bainat bezalako putiko ezer bat ezela irratean lanin nahitu behar behar zela ikusi. Bai. Eta bai, untxe randik. Bon, me bebeña, tebe eskertzen hait, eh, agur hau egin egna hiduka Xabiek imintzatu egian. E, eh, Xabi hain ukaen txerkatzen hor baiunan, hain uk eh, bayunan inguian egiten, eh, Xabi hain atzama hitu. Bai, me bayunakoa duk, Xabi?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 behar jat, ez jat egiten ahal nik biga iza, hiek imintzatu eta telefona badakik inura den heu afea? Hale, hale. Hale, ezakalamuz, ezakalamuz, eta gian biak alkarrikin hartuko zutia. Hale, hitzordi bat hartzen dugula xabien daitzeko hartian. Zer! Ikastolarok irugarren edizioa. Nik la frans, ez pase kolonializ. Azparneko tiatolan, abenduaren sortzian, arratseko zazpietatik goiti. Eto alor! Petit socialiste hypocrite, j'ai L'idétique Eldou Zep, Rap musette Taldea. On va pas lâcher l'affaire. Donostitik, Anaya Rebak, Aurtengo et HCTako Mushika Leiaketaren Eta Lapurditik, Enbata Talde Beriberia. Eskuara laguntzeko eta musikaz gozatzeko, Azparneko Tiatiolan abenduaren sortzian ikaskastolarok. Arberoa eta baigura ikastorek antolaturik. Sibioko botzak hoita hamar urte... Horren kai, abentian lehenian, nesken egunaikin, bertso aihaia muskildiko pusun pesenian, bertso laietan. Joan esetxe barria, Ramuntxo Kristi, Hortzi Idoate, Miren Artetxe apaidia hogei horro, izenak eman zeru bost, bost begiatzu, hoita sortzi, hoita begiatzu, rautan hoita saspialat. Sibioko botzak, hoita hamar urte, Ara, sibukotzak hoita hamar urte bertsoai hai bat hor eta bai gorrine bai. Eh? Horrentako kimitatzen zutia eta be edo irratibak kutsetan puntiuk aman kizuna entzutia edo nesken eginean esan alkate kronika ezer bat egin baitu gozatu nizala horren entzuten, mena bom. Are, ziak duzie, haitia eta zutala ez uken denboaik heben sartzeko eta hartzeko aintzin guztu baten emaiteko eta tenoia aintzina juntzaikula, bainat uh, muztu dutala bai teknologia edo eta nik bai petioak egiten baitutut eta Xabi, pentsu dut, hor dugula topo pasetaz, mintzatzeko. Arrasti hon? Bai, arrasti hon zier, bai. Bai, zier, ez uh... gorkuan ni haunik. Ah, ba, bai. Ah, bai, zier, <laughs> ba, parka, bai. parka, behar zarik eba, jagurtzen behitut zain, nikene bila ibea pentsatzen jat, parka. Hori da, bai, hiretzako ere. Be, e- azte guntako... ago, ago, ago, eh? bakik bainat ez behita ba? hor ni hasiko nuk himuzten, bakik behar behardiga atxiki egin mohoi beti uh, muztean, abena ah, abizatzen hait bainat bayunan dugula eta hien txerka haidela. Haiduk, ah, ostatu guztiak egiten? Ah, ba, ba, ba, ba. ba Eta ba, enetan, xabi, xabi, xabi, zenta pentsuliak hi ostatu zale jintzala, agian Moskortuk jurentuko dik, eh? Hori or, da, men, nio, tabernaz, taberna pasten izni, beraz, eh, da eneseka luzaz, eh? Ara, <laughs> ara izten da titza bai. Ba, bai, bon, be, asiko niz, be, asiko Eh, Arratxuntatik, zenta munduko kompainia handi bat egiten baita bainoakontz antzokirat. Uh, eh, Eloaz zirkoa ginen da bainoakontzokirat, representatzeko haien sortzigaren kreazioa, zirkopoliz, alor eh, zirko, horrek zerkatzen ditu estio desberenitako komikiak, proiektsone batzu botatuz, eta aliko da beraz hori harratsuntan, mm, hastezkenean, Eh, biar hostigunean eta mm, ostiralean ere. Ara, gero munduan ere famatua den gozira taldea, hariko da bihar, eh, biar ratxean atabal aretoan, e, berarekin izan irabitalde, talde, infez eta hastarrog, eta hostilalean izanen da Mars Reed Sky eta Madeleine taldeekin. Alor, bihar sortzek goiti eta ostialean beratzietan. Bo, azpim, parka, eh? oh. eh, hor musten haite, me azpim diak, jo hosteguneko ez dela habo sartzaik, eh? Ah, ez da gero sartzaik. Ez duk habo sartzaik. <laughs> Eta aldiz, ostialeko sartzik badutu gila, ebai heben jabazteko, bena hi izten da txigitzen. Ba, ba, ha, da, sas, bo, beha, beha, beha, beha, beha, beha, beha, Eta du ba, baz kartarekin bi euroko berapena bada kartadutaren zata. Eta antzidote gaitea ere, bainoako antzokiaren zata. Eh, oita sei urte baino gehiago dutenentzat bi euroko berapena barakartagunekin, eta oita sei urte baino gutxiago erantzat lau euroko berapena. Ara, uh, segitzen dut azenarekin, eh, guai uh, ostirarea hor, um, uh, saran, Jon Maia filma egiraren uh, bat filma proiektatua izanen da, sarako lur berri gelan ahatzeko sortzek eta erditan. Eta hori gero izanen da ere bintzaldi bat, Angel Oier Biderekin, eta hau da nazioan mundua elkartearen ordezkaria. Eh, segitzeko beste mintzaldi bat, Dona Pauleko aldaka gazetxean, hor eh, Manu Robles Arangiz eta Bizi eh, mugimenduak mugimendua kanturatako mintzaldi bat, pe, Petrolio Merkearen bukaera, hori da gaia eta tituloa, sortzek eta erditan. Eh, gero, laru batean, behar umateko asiko nintza erantzuntai eh, justu uh, eh, topazeko agenda ipatu baino lehen uh, orta zuintzatzu zizte, bi, bi gau aldi baden bertsolaritza, lehena be, botzaren uh, urteren ospatzeko, uh, musk, muskildin, izanen dira... Muskildin, muskildin. <laughs> Mu, bai. muskili muskildin. Muskildin, dikamini bat muskildin. <laughs> Eh, miren artetxe, Jones Etxebarria, Ramuntxo Kristi eta Hortzi Iduate. Eta um, bai gorin, Bertsua Faria, hor eh, Eneko Laskoz, Ma, eh, Maialen Lurambio, Julio Soto eta Sustrai Kolina. Gero beti, ah, hori uh, uh, larrumatean zen, antzintai uh, azpimagatzea, beti larrumatean, uh, kanboko emaitza gaztetxean, e, eskorireza salgai kolektiboa kontoratzen du gaualdi bat, hiru konzertuekin, hor izanen da ek, uh, eh, ekintz, uh, ekintza, bizio eta zolukerz. Eta zazpi goiti izanen da. Ero baino kiskil ostatuan, hor bitalde, uh, eh, metal estilokoak, urmurau eta kriminal forceps, eta buruatzeko, be azparneko jatia iparaldeko kompilazioak antolatuko, antolatutako gaualdi bat, torri Luz Deputa eta Azorukaz. Ara. Eta hoikorxe eta sunin arrek ustena jaldie, jentek, nun? Eh, Topopaz.com web gunean. Ara, eta nahiten bezala baliatzen halduguna ez, nahi ateran uh, eh, hori kustan behitut eguk adibaz egin dugula hori bai zarten halbe gunin. Mm, bai, be, agarzen ade penintzino, e, ade elkarteak eh, urtean, penintzino, ba, dituen eh, gertakaria ade uh, izan programatzaile bat bezala, eh, hor be, kontu bat badu bere horriarekin eta hor sartzen ditu urtean zehar iten dituen gertakariak, eta balin bada elkarte bat noiztenka antolatzen dituen uh, kon, uh, gaualdiak eta janezagun uh, bat uh, seila betetan behor, Uh, gurekin kontaktuan sartzen alda, edo laster uh, aukera emanen dugu ere webgunean gertakaria sartzeko eta guk eh, sartuko dugu gero agen, agen dan. Unk jone, bezkerrik hanitxe detai hoi egiteko eta guk ebai pentsatuko jagu dagoen hitzordientako. Hola egitia, Ebe ah, hanitxe eta dagoen astira tartera iten dagoen? Bezkerrik hanitxe, zier. Unk hanitxe bizan, Adio. Eta hor entzun duzie hitzordetan ebai gojira dugula aipagai e, bisartze ebeditzen behitia hausteguneko koro junik hausteleko zumbait batzen badia behaben duetutzie bi jabazteko egal eh, trusin bat pausatu nila zer ikusten den azken diskan ebe bi bat zuhaintz osto batekin hori tzalak egiten dutina ageian ebe hoizela ene arra beraz deitezaz zielo txaiga be hoita sortzi hoita bedoa zuramtan hoita zazpilat eta zientako izanen dela bi sartze hoike lehena deituko dinantako eta dze Berwich Head eta The Delicatet taldiak eba ikusi nahi bali bat dituzie, zazie, gabe eman kizuna hurrentzen, ai, bai, zaiku, eta guai, be, gojira taldiak ilan aintzina dugu... Ebe hor utzi behar dugu. Maite dut ala hola muzier nahi baitu norbaitek eh, deitu dila eta hain gana joan ingela egu azu eh, egu hona, bar <laughs> gaia agasti hun. Gai hon. O gaia, bai, bai, egia gaia ha dizu bai, gai hon, untsa egan duzu. Nontek daitzen duzu? Sparnetik. Sparnetik, kez zuen izena? Chantal. Chantal, Zertazia zein interesatuik? Ni eh, gozi jaren sartzen zat. Untsa, ebe bisartzen zuen tako izanen dututzu? Gai hon. Izena Chantal, eh? Bai, hori da. Zatez adan gaizki idatz. Chantal, gogoko duzu gojira? Bakatu? maite duzu nez gojira talde hoi. Bai, maite duz, bai. Bai, ez da sobe abortitz? Ez, ez, ez. Bo, eta horre bai azparen bat gaialdi gai bat uh, neskene gynin? hat juiteko gai bai? Bai, e, e asmoa bai. Hau, oh, aste hundar pesi eukenen duzu, konzertu handi bat neskene gynin. Atzamanen da izu e gigantian, tako topo pastea jumbarko zia ikurten, hola... Estundarkar gati, abe eskerrik hanitz uh, Chantal deitzea gatik, eta bai, sartzik aldiz, ebe sartzin ukenen dututzu ez, eh? zuen izena helaraziko dizugu. Ados. Eskerrik hanitz. Ongi, mil esker. Hale, izan Adio, bai. Ara, beraz, Chantali eskerrak emaiten dugu, eh? hantzeto pausatzia, to, zentako galtua izten aujartu agapustu emaitia, bena, bon, erreinu batua, ah, ez gotzirean, ahoi zela bai, Willis Drummondena zela beste galtua bai, erreinu batuetan Londresen, aiko, beitia be, kanitxa Santal eta Emili, eta eskerrekanitza zier, guekin, egotia gatik ez gotzirean kanto ehurentze hoi ez dugula, entzunen, tenoia behitugu. bytiach beltzak Beinat eta hartzen Astizken oz Bost eta